İslam Dünyası Elm və İbadət İslam Dünyası İman və Təqva İslam Dünyası Ailə və Cəmiyyət İslam Dünyası Dünya və Ahirət İslam Dünyası Bu dünyanın sakini ol. Sakin ol. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? Bismillah və salatu və salamu alə Rasulillah və alə alihi və ashabihi ecmain. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Təbii ki, mühüm mövzular çoxdur və ən mühümlərindən də biri budur ki, insan ümumiyyətlə bilməlidir ki, niçün Allah-u Teala onu yaradıb? Yəni, bu sualı axtarmalıdır. Çünki Allah-u Teala bizi elə belə yaratmayıb, məlumdur. Və ümumiyyətlə, insan ətrafına baxsa da, görər ki, heç nə hələ belə yaranmayıb. Hamısı yaranır bir məqsəd üçün və insan məqsəd, nə, nə məqsədlə yaradılıb, onu bilmək üçün Quran-ı kərimə baxırıq. Çünki Quran-ı kərim orada bütün həyat, e, həyat tərzi yazılıb. İnsan necə yaşamalıdır, necə danışmalıdır, necə gedməlidir, necə, nəyə ki bu dünya məsələləri, həmçinin axirət məsələləridir. Ona görə kim bu kitaba tutunsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şərhi ilə tutunsa, təbii ki, nəcət tapanlardandır. Amma müflislər isə, xəsarət olanlar, tapanlar isə, onlar kimlərdir? Kimlər Allah və Rasulunun yolundan uzaq düşəcəklər və onlar xəsarət tapacaqlar qiyamət günü. Ona görə mühüm məsələlərdən də insan bilməlidir, dərk eləməlidir, ne üçün yaranıb və o yaradılışı layiq yaşamalıdır. Allah subhanətələ Quranda buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِعَبْدُونَ Yəni, e, mən cinləri və insanları yaratdım ki, yalnız mənə ibadət etsinlər deyə. Yəni, bu ayə açıq aydın göstərir ki, Allah Taala bizi məhz ona ibadət eləməyə yaradıb, ondan qeyrisinə ibadət eləməyə yaratmayıb. Elə bu məsələ də əsas Peyğəmbərlərin gəlişində məqsəd də bu idi. Yəni, biz görürük ki, yəni Peyğəmbərlər də əsasən bu məqsədi cəmaata başa salmaq üçün gəlirdilər. Çünki o vaxt ki, insanlar ə, e, Allahdan qeyrisinə ibadət edirdilər, ona görə peyğəmbərlər gəlirdi. Və elə ki, elə Musa aleyhissalamın elə misal çəkəndə kifayət eləyir. Məsələn, Musa aleyhissalam öz Bəni İsrailə gəlmişdi qövmünə, o Tur-i Sinaya getdi Allahla danışmağa, biraz gecikdi və görürsən ki, şeytan onları allatdı, baxmayaraq Peyğəmbərin yanındaydılar, şeytan onları allatdı, Musa Aleyhisselamın yanındaydılar. Və Musa Aleyhisselam qaydanda gördü ki, bunlar artıq buzov perib düzəldiblər. Yəni, o obyekt artıq obyektə çevrilib və ona ibadətə başlayıblar ibadət eləməyə. Təbii ki, Musa Aleyhisselam qəzəblənir, hətta əlində olan Tövrat, lövhələr olur, ola atır yerə. Yəni, gör necə qəzəblənir. Gör necə Peyğəmbərin Yəni, onların bu hərəkətinə münasibət, münasibət olur. Qəzəb. Qəzəb, hətta qəzəb o dərəcəyə çatır ki, əlindəki olan Tövratı, o vaxt Tövrat, o vaxt kitab əsasən daşlar üzərində, dəri üzərində və vərəq indi kimi deyildi. Yəni, lövhələr idi, lövhələrin üzərində yazılmışdı və o lövhələr hətta yer atır. Yəni, bu Peyğəmbərin ümumiyyətlə münasibəti. Allahdan qeyrisinə ibadət edənlərə, yəni onlara münasibət. Ona görə təbii ki, biz dəli münasibətdə olmalıyıq. Yəni, bu şeyi qəlblə və sözlə və əməllə inkar eləməliyik. Çünki ibadət yalnız ona olmalıdır, ondan qeyrisinə yox. Və məhz buna görə də yaradıb Allah tala bizi. Həmçin, qardaşlar, bu ibadət mühüm məsələlərdən həmçinin bu ibadət necə olmalıdır? mütləq elm lazımdır. Çünki bizdə, ə, e, İslamda belədir ki, ə, e, bir şey deməmişdən, bir şey etməmişdən qabaq onu öyrənmək lazımdır. Ona görə Allah Taala buyurur ki, "Fa'lam ennehu la ilaha illallah." Birinci bilgi ilə la ilaha illallahını. Yəni birinci bilgi ilə ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və ondan sonra əməl elə gələn. Deməli, birinci bilmək lazımdır. Sonra, çünki ayənin davamında buyurur ki, Fastaqfir lidənbik. Əl-əyə. Yəni, sonra istighfar elə. Yəni, Allahdan bağışlamağı dilə. Yəni, əməl. Ona görə birinci müsəlman bir şey bilməlidir. Nə üçün bilməlidir? Hətta səhv eləməyə. Hətta səhv eləməyə. Çünki insan bilməyən bir şey eləsə, onu düz elə bilməyəcək. Və çox vaxt xətaya gedəcək. Ona görə, qardaşlar, elm mühümdir. Savad mühümdir. Və elə ən birinci ayə də Quran-ı kərimdə özünüz də bilirsiniz ki, oxudur. Və elmə İslam böyük yer verib, qiymət verib. O elmi öyrənənlərə, o elmi yayanlara, hətta başqa məxluqlar da, insan yox, tək nəinki insan, başqa məxluqlar da insanlara xeyri öyrədənə dua eləyir. Hətta balıq, balina, dənizdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm bu məsələni necə böyük olduğu, əzəmətli olduğunu bildirir ki, bəs hətta dənizdə, balinada insanları xeyir öyrədənə dua eləyir. Ona görə elm mühümdir. Ona görə elm sözdən və əməldən qabaqdır. Necə İmam Buxaridə öz səhihində bunu qeyd edir, ayrıca fəsil ayırıb. Ona görə öyrənmək, oxumaq lazımdır. E, təbii ki, insan oxuyanda düzgün müəllim seçməlidir. Çünki Pusad e, bilənlər özlərin, elə, onlar elə gəlir ki, bilənlər çoxdur, amma əslində yəni o bilmək hələm deyil. Çünki elm bir-iki kitab oxumaq deyil, bir-iki internet sayta girib, iki-üç vərəqə oxuyub, küçəyə düşüb cəmaata hökum vermək deyil. Elm fəhimdir, başa düşməkdir. Və insan buna vaxtla nail ola bilər. İnsan buna vaxtla nail ola bilər. Dərhal nail olmaq mümkün deyil. Hətta dünyavi elmləri dərhal nail olmaq olmur. İnsan gərək cəhd eləyə, ona tərəf, öyrənə, oxuya, çalışa və ondan sonra nəyisə nail ola bilər, nəyisə bilə bilər. Həmçə dini məsələlər də belədir, qardaşlar. Ona görə biz gərək birinci oxumalıyıq, düzgün müəllim seçməliyik, düzgün başlamalıyıq, düzgün məsələlərdən, məsələlərdən istifadə etməliyik və ən mühüm məsələlərə daha üstünlük verməliyik. Və belə eləsək, inşallah onda həm sözümüz, həm də əməlimiz də düzgün olacaq. Təbii ki, ondan sonra mühüm məsələlərdən həmçinin, mühüm məsələlərdən biri əməldir. Əməl də mühümdir. Yəni, müsəlman əməlsiz təsəvvür olunmur. Çünki iman bir dənə etiqat deyil. Qəlbinlə iman gətirmək. İman dinlə demək, qəlblə təsdiqləyib, əməllə göstərməkdir. İman həmçinin zəifləyir, həmçinin artır. Nənə artır? Əməllərlə, salih əməllərlə və nənə azalır? Günahlarla. Ona görə insan nə qədər əməl çox eləsə, o da o imanla yəni xeyir verir, imanla təsir edir və imanı artır və iman artan, artanda da təbii ki, onun nəticəsi Bütün əzalara verir. Görürsən, dilə verir, e, gözə verir, qulağa verir. Bütün əzalara verir. Yəni, o deməkdir ki, iman artdıqca insan günahdan çəkinir, günahdan uzaqlaşır. Çünki günahın səbəblərindən biri budur ki, iman zəifdir ona görə. Ona görə, qardaşlar, əməl mühümdir. Əməlsiz mümkün, ol, mümkün deyil. Təbii ki, ən birinci də şəhadətdir. Ən birinci əməl şəhadətdir. Hər bir müsəlman Bunu qeyd eləməlidir, bildirməlidir, deməlidir, elan eləməlidir ki, Lə iləhə illallah, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq mabudu yoxdur və Muhammed Rasulullah. Yəni, Muhammed Allah tərəfindən göndərmiş haqq Rasuldur. Yəni, bu din budur. Allah və onun Peyğəmbəri, Muhammed sallallahu aleyhi ve selləm. Axırıncı din, hansı ki Allah tala <clears throat> bundan qabaq da bütün dinləri İslam dini kimi yollamışdı, tohid dini idi, Sadəcə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm axırıncı etdi və ona görə də başqa peyğəmbərlərdən də fərqləndirildi. Onu bəzi məsələlərlə onlardan da biri Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bütün dünya üçün gəldi. Oğrusu peyğəmbərlər isə öz qövmü üçün gəlirdi. Ona görə qardaşlar, bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Əməl də mühümdür. Və sonra mühüm məsələlərdən qardaşlar gəlir dəvət eləmək buna dəvət eləmək. Yəni, e, insan o vaxt ki, bir şey öyrəndi, bildi, ona əməl elədi, ona dəvət eləməlidir. Çünki İslam dini ən böyük xeyr bu dindir. Və dinimiz də, İslam da bizi belə öyrədib ki, bu, bu, bu, bu cür xeyri, bu böyük əzəmətli xeyri özündə saxlama olmaz. Bu xeyri başqalarına yaymaq lazımdır. Lakin ona, yəni buna dəvət deyilir. Bütün peyğəmbərlərin vəzifəsi Ba dəvət idi. Bütün peyğəmbərlərin vəzifəsi dəvət idi. Ona görə e, biz görürük, bütün peyğəmbərlər öz həyatlarını buna sərf ediblər. Hətta öl çoxsu öldürüblər bu yolda, əziyyət çəkiblər, təhqir olunublar və s. Lakin buna baxmayaraq, onlar dəvətdən davam ediblər və insanlara xeyri öyrədiblər və çağırıblar. Ona görə, dəvət mühüm mövzudur. Onun da öz ədəbləri var, ayrıca fəsildir bu. Ola bilər, inşallah, gələcək mövzularda təbii ki, hər bir toxunulan mövzu ayrıca mövzul, mövzudur. Yəni, istəyir ki, toxunaq və daha aydın olsun deyə e, biraz şərh eləyək. Və Allah-u Teala bizi, sadəcə biz bil, bilir, bilməliyik ki, Allah-u Teala bizi nə üçün xeyirli ümmət adlandırdı? Çünki biz insanları xeyrə dəvət eləyib, pislikdən çəkindiririk. Bax, buna görə. Ona görə, qardaşlar, bu da mühüm mövzudur. Çünki bilib, əməl eləyən mütləq ona dəvət eləməlidir. Həmçinin mühüm məsələlərdən səbirdir. Bu da ayrı mövzudur. Çünki dəvətçi səbirə ehtiyacı var. Gərək tələsməyə. Dəvət edəndə insanlar cürbəcür olur. Savadsızlar, savadlılar və s. və s. Ona görə ə, e, hər şey ola bilər dəvətdə. Ona görə sadəcə insan mömin gərək səbir eləməlidir. Səbirdə böyük yeri var. Yəni, insan ə, e, nə qədər səbirli olsa, o qədər böyük xeyrə nail olar, böyük xeyr içində olar. Və Allah subhanətlər da bizə bildirib ki, Allah səbir edənlərləndir, Allah onları xoşlayır və təbii ki, bu sifətlər ki, hansı ki qeyd etdik biz, bunlar hamısını yenə deyirəm, ayrıca mövzulardır, ola bilər gələcək, məclislərimizdə inşallah bu mövzulara biraz geniş toxunaq, ayrıca-ayrıca danışaq bu məsələlər barədə inşallah. Və əsas bu idi, yəni, ola bilsin, bunların hamısını bilirsiniz siz. Sadəcə sizin yadınıza saldım, xatırladım. Çünki xatırlamaq, yada salmaq, necə Allah subhanət hala buyurur ki, fəzəkkir, fə innə zikrə tənfəal müminin, xatırlat, yada sal, çünki xatırlamaq, yada salmaq möminlərə fayda verər. Allah subhanət hala bizə eşi faydalardan etsin və bizi sələfin yolunda sabit etsin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu. Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? Siz məni Allaha nankorluq etməyə və haqqında heç bir bilgim olmayan şeyləri ona şərik qoşmağa çağırırsınız. Mən isə sizi O qüdrətli və çox bağışlayan Allaha çağırıram. Şübhəsiz ki, məni istahiş etməyə çağırdığınız şeylərin nə bu dünyada, nə də axirətdə çağrı haqqı vardır. Dönüşümüz Allahadır. Həddini aşanlar isə atəş əhlidirlər. Mənim sizə dediklərimi tezliklə xatırlayacaqsınız.'' mən öz işimi Allaha həvalə edirəm. Şübhəsiz ki, Allah öz qullarını görür.''